ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוקק בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוקק פתח הבית. ויהי קירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נוס עמכהן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך מלאך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות, ויינתן לה. ותאמר אסתר, אם המלך טוב, יבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, משתה אל תהג, ויינתן לך, ומה בקשתך, עד קצי המלכות, ותעש. ותען אסתר, ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי לעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך. ולא קם ולא גע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו, וישלק, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו ואת כל אשר גילו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף על הביאה אסתר מלכה עם המלך, אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי וגם למחר, אני קראו לך עם המלך, וכל זה איננו שובר לי בכל עת. אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זה אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה חמישים אמה ובהבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובואו עם המלך אל המשתה שמח, וייטב הדבר לפני המן, ויעש העץ.